بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم محمد صلى الله عليه وسلم تنالي لنا درس ليتو katika kitabu haqu zawjain haki za wanandoa kitabu cha al-ustadh al doktor Suleiman ibn Salim Allah Salimillah الرحيلي حفظه الله تعالى وبارك الله فيه وفي علمه ولشليا katika darasa letu la jana katika sahifa ya 31 na leo biidhnillah alkarim utaanza katika sahifa ya 32 anasema hafidhahu Allah ta'ala ayuha alikhwa enyi ndugu ayuha alikhwa enyi ndugu min haqqi zawji ala zawjihi miongoni mwa haki za mume zilizopo juu ya shingo ya mke wake antashkurahu ni yeye kumshukuru mwanamke amshukuru mume wake ala ma yuaddihi ilaiha juu ya yale anayo mfanyia amshukuru mume wake ala ma yuaddihi ilaiha juu naelezea wala raishahu takfura wala takfura ishratahu na wala asikufuru kukufuru ile hali ya angamana naye mkewe anatangamana naye mkewe kwa wema, hali hiyo mwanamke asijakaikana akaikufuru akaona si lolote kitu. Usifanye hivyo mwanamke wa Kiislamu. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na kwa hakika ameshasema mtume sallallahu alayhi wasallama kama ilivyokuja hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As anasemaje mtume wetu anasema la yanzuru Allah ila al-mar'ati la tashkuru li zawjiha Allah tabaraka wa taala hatomtazama siku ya kiyama uangaliaji wa rahma hatomtazama mwanamke ambaye la tashkuru lizaujiha hamshukuru mume wake kwa katika haki za mume zilizo juu ya shingo ya mwanamke mwanamke awe na shukurani kwa yale anayoyapata kutoka kwa mume wake, yawe makubwa, yawe saizi ya kati, yawe ni juhudul muqilli, juhudi ya mwenye kibali. Asikane ishra ya mume wake na maisha anayoishi naye dharau ilhali kijana wa watu anajituma. Asifanye hivyo, kwani kufanya hivyo kunapelekea eh, yeye kuto kutazamwa na Allah siku ya Kiyama, kwa kuwa Allah hapendezwi na tabia ya wanawake kama hawa wasiowashukuru waume zao. La yandhuru Allahu, hatazami Allah ila almar'ati, kumtazama mwanamke ambaye la tashkuru lizaujiha, hamshukuru mumewe. Kushukuru hapa wanasema ahlul ilmi, hakukusudiwi tu kushukuru kwa ulimi kwamba asante mume wangu, akawa anamshukuru kwa ulimi, lakini anamuudhi kwa matendo yake. Huyu si mwenye shukurani, hana shukurani bado kwa sababu kushukuru kungelikuwa kunaishilia kusema tu basi tungesema sawa ameshukuru huyu lakini kushukuru wanasema ahlulilmi la yuqsad bishukri huna mujaradu shukri billisani kusudio la kushukuru sio tu kushukuru kwa ulimi thumma tuudhihi kisha mke huyu huyu akawa anamkera na anamuudhi mume wake bimasawi al kwa matendo mabaya asiyoyaridhi na kuyapenda mume bali kushukuru kunakokusudiwa hapa kama wanavyosema ahlul ilmi ni kushukuru kwa ulimi kumsifia mume wake kwa ulimi wake kwamba nashukuru mume wangu Allah kulipe kheri wallahi umenisaidia pakubwa katika hili Allah akujaze khairi moyoni kumsifu kwa ulimi naam wal af'al kadhalika na kwa matendo kama nini kudhihirisha furaha kwamba mke amefurahi kudhihirisha raha kwamba anafurahia maisha yake na mume wake kimwona mwanamke kwamba ana bashasha Eh, bashasha ya nafsi bashasha ya uso ameridhika na maisha yake na mume wake wanaridhika au ameridhika kwa anachokipata huku ni kushukuru anasema Allah hamtazami mwanamke ambaye hamshukuru mume wake wa hiya la tastaghni anhu ilhali yeye mwanamke huyo hana uwezo wa kujitosheleza kiasi kwamba hamhitajii. Ndio maana la tastaghni anhu, kwa maana bado anahitajia huduma zake. Hamshukuru mume wake, lakini bado ah, akiumwa anamtazama huyo mwanamume, bado akiugua anamtazama huyo mwanamume, bado akiambiwa kuna harusi, ah, kuna mchango nyumbani kwao anamtazama huyu huyu mwanamme baba yake anaumwa bado anamtazama huyu huyu mwanamme kwamba kuna mchango kule baba anaumwa kwa hiyo imesemekana kwamba kila mtoto angalau achangie matibabu ya baba elfu sabini naomba kama utakuwa na elfu sabini mume wangu unipe nitoe mchango wangu bado anamhitajia la tastaghni bali kula yake, vaa yake, matibabu yake na huduma zake zote kwa ujumla bado ziko chini ya mwanamume huyu asiyemshukuru. Huyo mwanamke mwenye tabia hizi hatazamwi na Allah siku ya Kiyama, ayo utazamaji wa kumrehemu na, kum, na kumhurumia. Kwa hiyo hilo ni mpaka mpaka likafikia kwamba Allah hatomtazama mwanamke kwa kosa hili. Ina maana kosa hili ni kabiratun min kabairi dhunub ni dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa tunaelewana hapa طيب anasema الشيخ الرحيلي حفظه الله الزوجة الصالحة المباركة mke mwema الزوجة saliha mke mwema المباركة mwenye baraka mwenye baraka takhafu min kufrani ashiriha takhafu anaogopa siku zote anachelea min kufrani ashiriha kutokana na ku, uh, kumkufuru au kukufuru kwa maana kukana fadhila za mume wake ashir ni mume ashir anayetangamana naye waashiruhunna muasharatu zaujiya huyu ni ashir wa huyu ah yule anayetangamana mwenza wake katika maisha azawjatu saliha mke mwema almubaraka mwenye baraka takhafu ni yule ambaye anaogopa na anachelea min kufrani ashiriha kutokamana na kukana fadhila za ashiri wake mume wake. Huyu ndiye mwanamke mwema, anaogopa kabisa, akawa ni mchoyo wa fadhila, ah, haoni chochote kwa mume wake. Akipewa ya hashukuru kwamba kitu gani sasa wewe umetoa kweli, waliotoa huwajui. watu rabbi nafsaha na anailea nafsi yake watuatibu nafsaha kadhalika anailaumu nafsi yake ala an la takfura ishrata zawjiha juu ya misingi ya kwamba isije ikaingia nafsi yake katika kukana ishrata zawjiha ile hali ya kutangamana kwema na mume wake abadan anafanya hali hiyo milele na ile ya nafsi yake anajaribu kusema na nafsi yake tuati anasema nayo kama nafsi usije ukafika siku aa, eh, nafsi yangu wewe huoni juhudi za mume wangu huoni wema anaotenda mume wangu huoni nafasi yake umekuwa nafsi wewe ni kipofu huoni isipokuwa unaona yale madhaifu eh, anaiambia nafsi yake na kuielekeza kwamba nafsi chunga chunga nafsi usiwe mithili ya nzi kwamba wewe unatua kwenye vidonda tu kwenye zile kasoro a a limadha kwa nini mwanamke mwema anafanya hivi kwa nini anasema لأن النبي sallallahu alayhi wasallam وسلم قال sababu mtume sallallahu alayhi wasallam amesema wa kama ilivyokuja hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma raaitu an-nara falam ara qattu kal-yawmi afdha'a raaitu an-nara na kwenye riwaya uritu an-nara nimeoneshwa moto wa jahannam uritu hapa raaitu an-nara niliuona moto wa jahannam falam ara qattu kal afdha sijawahipo au sijapatapo kuona katu kama nilivyoona leo afdha mandhari mbaya kabisa yenye kutisha. Anasema falam ara qattu kalyaumi afdha sijawahipo kuona mithili ya leo katu afdha mandhari mbaya zaidi afdha kwa maana ashna au akbah mithili ya yale niliyoona leo kuona moto wa jahannam wa raaitu akthar ahliha nisa na nikaona wengi wa wakazi wa moto huo an-nisaa ni wanawake anasema waraaitu akthara ahliha nisa na nikaona wengi wa wakazi wa moto waliomo humo annisa ni wanawake qalu wakasema masahaba kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam bima ya rasulullah bima ya rasulullah na kwenye riwaya lima kwa lamu na zote ni thabit bima na lima zote ni sawa lima ya rasul rasulullah ni kwa nini ewe mtume wa allah kwa nini wanawake wamekuwa ni wengi kwenye moto wa jahannam kuliko wanaume kwa nini qala akajibu mtume sallallahu alaihi wasallam bikufrihinna kwa kufuru zao qila ikasemwa kuulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam yakfurna billahi wanamkufuru Allah qal akasema yakfurna alashir wanakana fadhila za mume wayakfurna alihsan wanakana ihsani wanakufuru ihsani wanazofanyiwa na waume zao anakaa na mtu ihsani iliyofanyiwa ihsani za mume kukiri juu ya kwamba mume ame, alikuwa na mchango mkubwa bali ndiye anaendesha familia yake ndiye anayemsimamia katika majukumu yake yote anakaa na jambo hili hili limepelekea wakawa wako wengi kwenye moto wa jahannam waliyadhu billah anasema lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullah lau kama utamtendea wema mmoja wao adahara kulla mwaka mzima au zama zote umri wote uliokaa naye thumma raat minka shaia kisha akaona kutoka kwako kitu ambacho hakijampendeza akaona kutoka kwako kitu ambacho hakijampendeza mamoja cha halali au sio cha halali lakini kosa moja liwe kosa au lisiwe kosa sababu kuna mwanamke hafurahishwi hata na jambo la taa atakalolifanya mume qalat atasema huyu mwanamke huyu aliyefanyiwa wema mwaka mzima au kipindi chote kumwambia mume wake ma raaitu minka khairan qattu sijawahipo kuona kutoka kwako kheri yoyote huna kheri yoyote akawa anakaa na fadhila za mume wake akawa mwanamke huyu anakaa na ihsani za mume wake kwa nini kwa sababu ya kitu ambacho kwamba labda kimemghadhibisha ndio maana wakawa wananasihi wana, wana, wana ahlulilmi kwa wanawake hao kwamba ni, ni wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu ajiepushe ajitahid katika kujiepusha na yale yote ambayo kwamba yatamghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala na ajitahid kujiepusha kutokamana na mambo matatu makubwa kabisa ya kwanza kufran al-ashir kumkana mume na fadhila zake la pili kathratu shikaya wingi wa kulalamika kasratu shikaya wingi wa kulalamika tatu kasratu la'an wingi wa kumlani mume wake na kumapiliza kwa Allah mambo matatu haya makubwa kabisa mabaya kwa wanawake nakumbuka ile hadith ya Jabir siku ya Eid mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahutubia wanaume ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن kisha akatembea mpaka walipo wakina mama wanasema zama zile hakukuwa na na maspika haya tulikuwa nayo na watu siku ya Eid wanakuwa ni wengi wanaoishi pembezoni mwa Madina wanakuja Madina kwenye Eid mabedui wanakuja mjini kwenye Eid na hakuna vipaza sauti kwa hiyo mtume alivyozungumza na wanaume, akahisi kwamba sauti iliishia kwa wanaume, akaenda walipokuwa wanawake, sababu wanawake wanajitenga kidogo na wanaume kwenye viwanja vya Eid. Fawaadhahunna wa dhakkarahunna, akawapa mawaidha, akawakumbusha, akawaambia wanawake, toweni sadaka, toweni sadaka, mimi nimekuoneni ni wengi katika moto wa Jahannam, kuni za Jahannam nyingi ni nyinyi wanawake akasimama mwanamke mmoja katikati ya wanawake wenzake saafaul khaddain akiwa rangi yake kwenye mashavu mithili ya rangi iliyofifia hivi akamuuliza mtume saa sallam kwa nini ewe mtume wa allah kwenye riwaya ile amewaambia liannakunna kunna tukthirna shakaa nyinyi mnakithirisha kulalamika watakfurna al-ashir na mnakana fadhila za waume zenu. Riwaya ile ya Jabir, wingi wa kulalamika, yani apenda kulalamika kitu kidogo hivi, mfanya hivi tayari kwa kile lawama. Kwa nini? Mbona umefanya hivi? Kwa nini? Haya mambo hayapendezi, yamewaingiza wengi wa wanawake motoni. Msiwe ni wingi wa kulalama kuwalalamikia waume zenu kilikuwa ni kitu tu wewe ukinyamazie kipite na ni wingi kadhalika wa kuwalani waume zenu kuwalani sio lazima uambie la'anaka Allah maluuni wewe ile kwamba Mungu atanilipia eh Mungu anakuona inshallah Allah atanlipia hii ni laana na wengi wanawake wana tabia hii haya mambo matatu haya akina mama wajitenge nayo mbali hizi ni nasiha za ahlul ilm hawa wameyachukua katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam dhahiri eh?